du gjort til O tratamento espiritual é øh, åndelig øh, behandling. Ja. Eu disse o que é o TR? Og så spurgte jeg, hvad det var for noget. Eu não sabia era espírita, mas não sabia que havia na casa espírita um tratamento espiritual. E aí, eu var espiritista, mas jeg vidste que der fandtes spiritistisk behandling. E ele me disse, Nazareno, nada mais é que o estudo em grupos do Evangelho så fortalte han mig, at det var ikke andet end at studere evangeliet i gruppe. As pessoas tomam passe e depois tomam água fluidificada no final da reunião. Og folk de, de, de får en healing, og bagefter så drikker de vand, der er blevet energiseret. A gente pede para a pessoa vir em torno de 10 vezes só. Em, em dois meses elas terminam o tratamento normalmente. Og vi beder folk om at komme cirka 10 gange i løbet af to måneder er de færdige med deres behandling. Porque se elas tiverem com problema de obsessão espiritual, só o fato de ler o evangelho e fazer a reforma íntima Fordi hvis de er under åndelig påvirkning, alene det at læse evangeliet og øh, forbedre sig selv moralsk set. Isso faz levantar o nosso padrão vibratório. Det øger vores øh, vibratorisk niveau. Porque os espíritos só conseguem se conectar conosco quando nós estamos com um padrão vibratório inferior. Fordi øh, ånderne, de, de kan kun kontakte os, øh, de her slette ånder, hvis vores øh, vibratoriske niveau er meget lavt. Porque Deus sendo justo, não é porque um espírito mal deseja me prejudicar que ele vai conseguir, não. Øh, fordi Gud, han er jo retfærdig, så det er ikke kun fordi den slette ånd gerne vil gøre mig ondt, at han er i stand til det. Se fosse assim, ninguém jamais conseguiria construir uma igreja um templo evangélico, uma casa espírita. Fordi hvis det var sådan, så ville ingen nogensinde være i stand til at bygge templer, religiøse templer eller øh, spiritistiske Porque os espíritos maus não deixariam. Fordi de slette ånder, de ville ikke tillade det. Mas eles só conseguem nos influenciar quando nós permitimos. Men de er kun i stand til at påvirke os, når vi tillader det. Quando nós oferecemos os plugs a conexão para a obsessão espiritual. vi er i at virke som øh, E o livro dos Espíritos diz que esses plugs, essas tomadas, são as imperfeições morais. Og bøgerne de at de her stikkontakter, det er vores øh, moralske øh, mangler eller imperfektioner. Imperfektioner. Ja. O orgulho. Det er øh, hovmod og stolthed. O egoísmo. og egoism. maledicência, øh, det at bagtale andre, inveja, og være misundelig, personalismo, og være for personal, a nossa omissão no bem, øh, at, at holde sig selv fra at gøre noget godt, eller ikke indgå i noget godt, uh, være intolerant, a nossa mágoa, eller vores sorg, a nossa raiva, eller vrede, Nessa hora, o nosso padrão vibratório diminui, permitindo a sintonia, como se fosse uma rádio. Så kommer vores eh, øh, vibratoriske niveau ned, og det eh, tillader, at vi sintoniserer som en radio er i stand til. E assim eles conseguem nos influenciar. Og sådan bliver vi påvirket. Ou então aqueles espíritos com quem nós temos algum débito, nós prejudicamos em outra vida, eles ficam conectados conosco eller de ånder, som vi har gjort noget øh, ondt overfor i tidligere liv, de kan så komme i kontakt med os nu. E no tratamento espiritual, aqueles casos mais graves, nós levamos o nome para a sessão mediúnica de desobsessão. Og øh, under den her åndelige behandling, de værste tilfælde, vi tager navnet af den øh, til sådan en, øh, et møde, der kalder et desobsessionsmøde. E os bons espíritos trazem aquela pessoa que tem raiva da gente, tem mágoa da gente, para ser esclarecida. Og de, øh, de oplyste ånder, de bringer de her øh, ånder frem, øh, for at, at de kan blive oplyst. E ele fez a, a minha reunião mediúnica. Og så øh, blev der levet sådan et møde for mig. Como ele sabia que eu já havia lido todos os livros de Allan Kardec, Da han vidste, at jeg kendte Allan Kardæks que eu já tinha algum conhecimento, at jeg havde en vis... ele, Opplysning. Ele me falou por alto o que aconteceu. Så fortalte han mig nogenlunde, hvad der skete. Ele disse, olha, Nazareno, esse é o problema é foi um amante da vida passada. Og så fortalte han mig, at mit problem skyldtes en tidligere elsker. Uma pessoa, øh, que, uma pessoa que gostava muito de você e você magoou muito. Em person, som øh, kunne lide mig meget, men som jeg gjorde, øh, eller gav en stor sorg. E os espíritos disseram que você não está rezando com fé na hora de dormir. Og så sagde ånden, at du ikke